боби чор баъди ин чизҳо дар пешам дареро дидам ки сӯи осмон кушода буд сипас боз ҳамон овози шунидаам ба гӯш расид ки мисли карнай садо медод овоз ба ман гуфт ба ин ҷо баро ва ман ба ту нишон медиҳам ки минбаъд чӣ рӯй медиҳад рӯҳи худо дарҳол маро фаро гирифт ва дидам ки дар осмон тахте гузошта шудааст و بر آن خدا نشسته است او مانند سنگ یشم و عقیق می درخشید و گرداگرد تختش رنگین کمان مثل سنگ زمرد درخشان بود در گرد تختش 24 تخت دیگر می ایستاد و 24 پیری سفید پوش بر آنها می نشستند که هر یکی بر سرش تاج طلا داشت از تخت خدا رعد و برق غلغله می زد дар назди тахт ҳафт чароғи оташ месӯхт ки онҳо ҳафт рӯҳи худо мебошанд рӯ ба рӯи тахт чизе ба мисли баҳре буд ки ба санги софу шаффоф монанди дошт ва мисли шиша ҳамвор буд дар миёнаҷову гирдогирди тахти худо чор махлуқи зинда буданд ки аз пешу қафо чашмони зиёд доштанд махлуқи якум мисли шер ва дуюм мисли барзагов буд махлуқи сеюм рӯи одамӣ дошт ва чорум мисли уқоби парвозкунанда буд ҳар махлуқ шаш бол дошт ва аз даруну берун пур аз чашм буд онҳо шабу рӯз беист такрор мекунанд пок пок пок аст худованд худои тавоно ӯ ки буд ҳаст ва меояд ҳангоме ки махлуқон ба тахтнишин яъне ба худое ки то абад зинда аст ҳамдусано хонда изҳори сипосу эҳтиром мекунанд бисту чор пир ба худои тахтнишин ки то абад зинда аст сажда мекунанд ва тоҷҳои худро пеши тахти худо гузошта мегӯянд эй худованду худои мо ту лоиқи бузургӣ иззат ва қудратмандӣ ҳастӣ чунки ҳама чизро офаридӣ бо хости ту онҳо вуҷуд доранд ва офарида шудаанд